तॾहिं शान बुत बड़े ਦੇ हर बि लिखेवारे तॾहिं शान बुत दे तॾहिं बत दे विच चल वे हर ज़ुल्म दारा ਦਿਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਆਵੇ ਦਾ दूर किनारा मैकू अऊं दूर किनारा मैकू मद सबर दूरी मदोसी कॾहिं रंग دے